Հասարակության մեջ ձևավորված մտայնությունը, թե 90-ականների մեր հաջողությունները զրոյացվեցին 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում պարտությամբ, Դավիթ Իշխանյանը չի ընդունում։ Պետք է արձանագրենք, որ ճակատամարտը տանուլ ենք տվել, բայց պատերազմը շարունակվում է, ասում է, եւ այն ինչ տեղի է ունենում այսօր, նույնպես պատերազմ է, այլ բնույթի պատերազմ։ Ուղղակի ռազմական գործողությունները եթե չկան, եթե մենք շատ հաճախակի չենք կրակոցներ լսում, սա չի նշանակում, որ պատերազմը ավարտված է։ Սա պետք է արձանագրվի։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը մի փաստաթուղթ է, որ մենք պետք է ընդունենք նաև որպես զինադադար։ Ուզենք թե չուզենք, կամա թե ակամա 120000 մարդու եւ նաև այն 21500 մարդու ճակատագիրը, որ այսօր Արցախից դուրս են, ես կարծում եմ մենք պարտավոր ենք ունենալ մեր տեսլականի մեջ փայլուն ապագայով։ Բառը գուցե շատ մերկապարանոց է, բայց այնուհանդերձ երբ դու ունես նպատակ եւ այդ նպատակին հասնելու համապատասխան միջոցներն ես օգտագործում եւ փնտրում, այս պարագային դու կարող ես հասնել քո նպատակին։ Սա Դավիթ Իշխանյանի տեսլականն է, որը նա հիմնավորում է այն նպատակներով ու ռազմավարական սկզբունքներով, որ ամրագրվել են 30 տարի առաջ։ Այսօր, երբ արցախցիները ծանր կացության մեջ են, գուցե դժվար ընկալելի է այս տեսլականը, ասում է Իշխանյանը, բայց կան առողջ ուժեր, որոնք հավատում են այդ տեսլականին։ Դա պիտի բերի մեր ինքնորոշման իրավունքի իրացմանը։ Դրա համար անհրաժեշտ է միավորվել համահայկական ազգային գաղափարների շուրջ, օգտագործելով հայկական ներուժն ու բարեկամական շրջանակները։ Արցախի Արցախի խորհրդարանի ղեկավարն այս գործում կարևորում է խորհրդարանական դիվանագիտությունը, փորձում են ամրացնել 2020 թվականից հետո թուլացած կապերը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հետ։ Ես միշտ էլ կողմ եմ եղել եւ հիմա էլ կողմ եմ ինստիտուցիոնալ հարաբերություններին եւ այն հարաբերությունների դաշտը, որ ձևավորված է այսօր Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի միջեւ անընդունելի է։ Կարծում եմ այդ մասին թե հրաապարական եւ թե ոչ հրաապարական ընդհանուր քննարկումներ ունեցել ենք։ Անշուշտ միջխորհրդանական հարաբերությունները եւ այդ համագործակցությունը մեր համար շատ կարեւոր է։ Անցած երկու տարիների միջխորհրդանական հարաբերությունները Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդաների միջև գրեթե չկար բավարար չէր, եթե այսպես բնութագրենք, եւ այդ ամենը բավարար մակարդակի բարձրացնելու համար Ալեն Սիմոնյանի ինձ շնորհավորելու հանգամանքը առաջին քայլն էր, որ เป զի մենք վերականգնենք այդ հարաբերությունները։ Դրանք բնականաբար անհատական քաղաքական գործիչների կոնտեքստում չէ, որ պետք է դիտարկվեն, այլ որպես ինստիտուցիոնալ հարաբերություններ Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի խորհրդարաների միջև։ Այս օրինակին պիտի հետևեն նաև այլ գերատեսչություններ, ասում է Դավիթ Իշխանյանը։ Միասնությունը վերականգնելու անհրաժեշտությունն նա տեսնում է առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի ու Սփյուռքի միջև։ Երամիասնություն պետությունը վերականգնելու ներուժ եւ դերակատարներ ըստ խորհրդարանի նոր ղեկավարի արկա են։ Այդ դերակատարները, եթե մենք փորձենք այսպես փնտրել, կտեսնենք առաջերտին նախ պետք է դրա մեջ շահագրգիռ եւ որպես գործնական քայլեր իրականացի Հայաստանի իշխանությունները որպես դերակատարներ կարող են լինել մեր երկու կաթողիկոսները, ազգային կուսակցությունները, բայց կարծում եմ լավագույն դերակատարներից մեկը հենց Արցախի հանրապետությունն է իր համապատասխան ընտրյալ մարմիններով իդեմս երկրի նախագահի, իդեմս ազգային ժողովի։ Եվ ազգային ժողովի մասին երբ որ խոսում ենք, ազգային ժողովը որպես հիմնական դերակատարներից մեկը անշուշտ կարող է ամբողջապես ներկայացնելով Արցախի ժողովրդի կամքը 30 տարիների իր առաքելությանը հավատարիմ լինի։ Դավիթ Իշխանյանին ուղղված հարցերի մեծ մասը Արցախում ստեղծված իրավիճակին եւ հրատապլուծում պահանջող թեմաներին էին առնչվում։ Օրվա թեման Ստեփանակերտ ակնաճանապարհի գործարկման ու Ասկերանի մոտ հասած ադրբեջանական բեռնատարների թեման է։ Հանրությունն ըմբոստանում է այդ պլանին, ինչ են մտածում իշխանությունները։ Դավիթ Իշխանյանը նշում է. Զորակազմի համապատասխան պատասխանատուներն ու պաշտոնյաները վստահ են, որ շատ լավ տեղեկացված են մեր մտեցումներին եւ նաեւ ադրբեջանական կողմի մտեցումներին։ Այս քննարկումների արդյունքում արդյունքը դեռևս ոչինչ չի տվել, ամենանդեպս ռուս խաղապանների առաջարկը, որ հնարավորություն տրվի մեքենաների մուտքը Արցախի հանրապետության տարածք որևէ արդյունք չի տվել։ Արցախի իշխանությունների, նաև մեր համապատասխան պատասխանատուների ներքին գործերի նախարարության կողմից միջոցներ են ձեռնարկվել եւ այդ քննարկումները դեռևս ընթացքի մեջ են։ Ասել ամբողջական ավարտված է, կարծում եմ ոչ, բայց շատ կարեւոր է այստեղ Արցախյան կողմի ընդհանուր դիրքորոշումը եւ ռուսական կողմի համապատասխան բացատրություններ տալը։ Ռուսական կողմը եւս պետք է տեղեկացված լինի այն ընդհանուր իրավիճակին, որը արկա է եւ այն տեսակետներին, որ ունի Արցախյան կողմը։ Ուզում եմ հույս հայտնել, որ այդ բանակցությունները փոխհմբռնման մտնոլորտում էլ կավարտվեն եւ կունենան իրենց տրամաբանական ավարտը։ Մեր սպասելիքները պետք է որ արդարանան։ Արցախի հանրային ռադիոյի հարցերը Արցախցի ուսանողների առևանգումից հետո հանրության պահանջով հանրապետության նախագահի կողմից հravirված ընդլայնված խորհրդակցությանն էին առնչվում։ Այնտեղ քննարկման առարկա հանդիսացած հարցերին եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ու ռուսաստանյան խաղաղապահների հետ աշխատանքին խորհրդարանի իրավասությունների շրջանակում բարձրացվում է արդյոք նրանց պատասխանատվության հարցը աշխատանքային քննարկումներում։ Թվադիվ Խաչատրյանի կամ մեր երիտասարդների արևանգման փաստի հետ կապված բնականաբար աշխատանքներ տարվում են։ Գիտեք, ես չեմ ուզում մասնավորեցնել եւ մասնավոր, այսպես պրիզմայով նայել այդ ամենին, որովհետեւ երբ որ խոսում ենք մեր գործընկերների հետ աշխատանքներ, մասնավորապես խորհրդարան եւ խորհրդարանական դիվանագիտության շրջանակներում անշուշտ քննարկումներ եղել եւ կան։ Եթե մենք խոսում ենք ճանապարհի ապաշրջափակման եւ այստեղ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող քայլերի մասին եւ անդրադառնում ենք Լուիս Օկամպոյի օրինակ օրինակ հայտնի զեկույցին, բնականաբար մեր ներգրավվածությունը այստեղ կա, լինի դա որպես քաղաքական ուժ, իդեմս դաշնակցության, լինի դա նաև, լինի դա նաև որպես խորհրդարան։ Դավիթ Իշխանյանը խորհրդարանական փոքրամասնության падգամավոր է եւ նրա ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու հանգամանքը իշխանության ձևավորման տրամաբանությամբ հասկանալի չէ։ Դավիթ Իշխանյանը հարցին իր պատասխանն ունի։ Իրավիճակը երկրում դասական չէ, լուծումներն էլ ոչ դասական մոտեցում են պահանջում։ Իր ներկայացրած կուսակցությունը դաշնակցությունը նման որոշմանը չի խոչընդոտել, քանի որ գործող նախագահի համար բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է հենարան լինեն եւ այո արտաքին մարտահրավերների պայմաններին դիմակայելու համար ներքին հարցերում քաղաքական ուժերը ձևավորել են կոնսենսուս Սրփու Հիվանյան Արցախ լրատվական